Fala uqsimu bima tubsirun, basi naapa kwa mnavyoviona. Wama la tubsirun, na msivyoviona. Innahu laqawlu rasulin karim, kwa hakika hii ni kauli iliyoletwa na mjumbe mwenye heshima. Wama huwa biqawli sha'ir قليلا ما تؤمنون wala si kauli ya mtunga mashairi ni machache sana mnayoyaamini wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun wala si kauli ya kuhani ni machache mnayoyakumbuka tanzilum min rabbil alamin ni utaremsho utokao kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, na lau kama angalituzulia baadhi ya maneno tu la akhadhna minhu bil yamin, bila shaka tungelimshika kwa mkono wa kulia ثم لقطعنا منه الوتين kisha kwa hakika tungelimkata mshipa mkubwa wa moyo فما منكم من احد عنه حاجزين na hapana yoyote katika nyinyi ambaye angeliweza kutuzuia وانه لتذكره للمتقين kwa hakika hii ni mawaidha kwa Mungu. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadhibin, na katika sisi bila shaka tunajua kwamba miongoni mwenu wapo wanaokadhibisha. وانه لحسره على الكافرين na hakika bila shaka itakuwa ni majuto kwa wanaokataa وانه لحق اليقين na hakika hii bila shaka ni haki ya yakini فسبح باسم ربك العظيم basi litakase jina la Mola wako mlezi mtukufu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Basi naapa kwa mnavyoviona katika vinavyoonekana na msivyoviona katika ulimwengu wa ghaibu kwamba hakika Qurani bila shaka inatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ulimi wa mjumbe mwenye cheo cha juu. Wala Qur'ani si maneno ya mtunga mashairi kama mnavyodai. Ama nyinyi ni chache mno imani yenu ya kuwa Qur'ani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala Qur'ani haisemi kwa maneno ya kumunyia munyia kama wanenavyo makuhani mliowazoea. Ni uchache mno kumbuka kwenu na kuzingatia hitilafu ziliyoko baina Qur'ani na maneno ya makuhani. Hii ni uteremsho unaotoka kwa mwenye kuangalia walimwengu wote kwa kuwaumba na kuwalea. Na la kuwa angelidai kitu chochote ambacho tusichokisema, basi bila shaka tungelimshika kitoe kama mtu anavyomkamata mtu kwa mkono wa kulia akammaliza hapo hapo. Kisha bila shaka tungelimkata mshipa wake wa moyo afesa ile ile. Biblia inasema katika kumbukumbu la Torati 18:20. Lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena au atakayenena katika jina la miungu mingine nabii yule atakufa. Na hapana yeyote katika nyinyi hata angekuona nguvu namna gani angeliweza kuzuia adhabu yetu isimfikirie. Na hakika Qur'an ni mawaidha kwa wanaofuata amri ya Mwenyezi Mungu na wanaepuka makatazo yake. Na hakika sisi bila shaka tunajua kwamba kati yenu wapo wanaoikanusha Qur'ani na kwamba hakika hiyo bila shaka ni sababu ya majuto yanaoikataa wakati watapoiona adhabu yao na neema za wenye kusadiki. Na hakika Qur'ani bila shaka ni haki iliyothibiti, sio na shaka yoyote. Basi mtakase Mola wako mlezi na dumisha kudhukuru jina lake.